Si quieren guerrear conmigo, se tienen que preparar. Yo me meto pa'l caserío y me meto pa' trabajar. Socialmente metas donde no con. largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas donde no conoce, saca los peines, la cortillo largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas donde no conoce, después de las 12, aquí somos insectos, lambe, bicho, evita el roce, mi apellido Cocuyuela, mi nombre de pila José, los chavos en el banco, los cosos en los PROCESOS socio, dile tu bichote que me mama este bichote baja palote, compra el barato, yo en el carote, dando vuelta los asientos en cuero, el 740 bajo la ventana y le mando fuego con los aceros, los milton estaban abajo, los filtros yo los trabajo, negrito no son relajo, millo y no da un tajo, el multimilloneta, las letras en las libretas, le mando hacia las tetas a todas mis escopetas, tengo rubias trigueñas y de pelo rizo, con permiso, el pinche en la casa, todo pa'l piso, tengo blancas morenas y de pelo blanco espacio, No hables de carteles, eso es un casio. Te metas a donde no conoce. los peine, la cortina largo, quítalo el seguro, vamos a asegurarlo. nunca sabe. Cada vez que toco la pista se ponen graves, están pasando llaves porque saben que si yo me monto, te meto a ti, a todos los primos tuyos de Toronto. Nos veremos pronto, yo sé dónde tu gata vive. La espero con el gordo afuera como un detective. Y si se duerme, le robamos el carro y nos dejamos huella. Y vamos pa' tu casa a en la guagua. De ella sales en pijama. El gordo ya habla con tu hermana. Nos dijo dónde esconde las libras de marihuana. Nos dijo dónde tienes el clavo con los juguetes. Así que ponte los zapatos y amar Muchas minis en los Lamborghini, los Levi Skinny, la 40 plástica y el Vini. El blanco la reconoce cómo van las voces. No te metas con nosotros, cabrón, si ni nos conoces. Socialmente metas donde no conoce. Saca los peines, la cortillo largo, quítalo el seguro, vamos a asegurarlo. No son de donde no conoce. la calaca los peines, la cortiro largo, la calaca los peines, la cortiro largo, el seguro, vamos a asegurarlo. Oh, oh, shit. Está muy fácil para mí. el mueca, el little wizard. fan, Rockwailers Inc., Ek, El O, el Príncipe, ey, tranquilito boy. boy.